Ixo! Ixo! E Ongeturi guzieri iso emankizunera, gaur hogeita malau, sai, hogeita malau, garen saioaren zat, Nafarroara, joango gira, Nafarroko ere metal, asere eta bortitz bat entzutera, bi uh, eh, diskatea dituzte janik, eta gaurko gomitek eh, eta irugarren alaester eh, heldu zaigu aurten emendik espero haste, kusko dugu hori eh, haiekin. Gaur doneste betik etorriak dama talde haukanen ditugu, baina lehenik Josu gien beti hor dugu eta zizutin ez baina nire bihotzetik esken zaitut beti hor izaitea eta gaur dama haukanen dugu gomita, zarepatuko diguzu. Dama taldeari buruz, bekronika inen dut, dama, dama taldeari buruz, eh, simpleki, janez ez ez dudan bate maite talde hori. <laughs> Simpleki, lagunak eginen ditut gaujere ere. Berriz ere. Bai. Eta, jamesa dama taldea hor dugu, eta lehenik, Ramontxo, ondutik, txomin uh, kantuan, bakru, Ramontxo baterian, uh, txomin kantuan, eta iker hor ere. Basu jolea, gabon, zuei? Gabon, gabon. Ederki, maho. Instalatzen ari, lasaiki. Uh, eh, Isomak izuna segira, dama taldea egun uh, bortitza izanen da. Irugarren diska ludar duan uh, eh, noiz, zeldu da? Zuzen, bakizue, bazu data bat? E, datarik ez dugu, oraindik, baina espero dugu uztaile, erdian edo presegongo den, espero dugu. Eta izen bat? E, dama izena izango du. Yeah. Laurreko bia jarri dugu izena, ostikoa muturren, hil baino lehen, baina hau erabaki du izenik gabekoa. Dama. Dama irugarren diska, dama talaren, dama diska kanen dugu eta gaur gure ikintugu horren batez iso eman kizunean. Iso! Iso Facebooken da ere! Utsi indezuak oarrak galderak isoren hori aldean. Damatalarekin gira iso eman kizunan gaur hor ditugu Iker Txomin eta Ramontxo. Uh, eh, taldea, nola, sortuarenik? Eta noiz, sortu da? Ni berriz. <laughs> Ni negoze. Bitu da da estafira. Ez que hasi eran, ni ez baiuntzen eran. Bai, bai. Hala da. Eh, bueno, Jones, hemen falta dugu Jones, bai. gitarra jolea, eta ni zera... Elkarrekin kontzertua jo genu, mo, kontzertu batzuk jo genitu, ba, talde ezberdinak genitun. eta elkarrezte dut genuen, eta erabaki genuen orduntxe talde bat egitea, eta bo, hasi ginen eh, saiatzen eta horrela, eta hori izan zen 2000 sortzi eta horrela, eta 2000 bederatzi edoia, iker eta txomin elkartu ziren, eta geroztik, ba, hartxe dugu dama, 2000 bedetzitik. Amar, amar bat urte duan astapean-astapetik? Hoxe, duen urtean amar egintu, bai. Egin marko dugu, ospatu harko dugu. <laughs> bai, bai. bai. du amar urte, Janik? Ba, gazte hasi ginen ere, ez gara Atxun <laughs> batzuk ere, baina, ez ez? Gauzte <laughs> da gaztea seginele. Eh, Oi du... Urtekin dola seginele. Bai, bai, bai. bai. Gaztea gota guzi. Bai, bai. Badakigu metal, eh, metalan azpi xail hainitz badrela, zuek uh, nun kokatzen ziste, gutxi gura bera? Bozu izen bat, horazekit trash metal edo hardcore metal zekitz, baina... Bozu zerbait? Ez, beti ere badao iture talde guztiak etiketatzeko. Mm -hmm. Ta, bai. mundu guztiak nahi du sartu talde bat beti zaku batean. Eta, dibiaz, dama, Neri zailiten zait, e, zaku betean sartzeko. Eta horren barlean, nonbait sartzekotan, ba, sartuko nuen jarkoran barlean, baina alare... Sartzekotan. Bai, hoi da, hoi da hitza, sartzekotan, nonbait sartzekotan, baina bertzenaz... Beti, beti, beti pensatu izan dugu, ez dugu pensatu, ez dugu egin kantuak, ez dugu egin estilo batean pensatuz, edo beti iruditu zaiguna, eta gustatzen zaigu pensatzea gure estiloa daukagura, pixkat ez da. Beraz, gero ere taldeki bakoitzak batu bere influentzi musikalak da, da atlas ez Berlinek. Claro, claro. ez gara mugitzen musika mota Berlinetan. beti zaratan, eh? Hoi bai, baina. <laughs> ba, gero bakoitzak iturri ez Berlinetan ikeraten du. Hai, Lehen diska 2008an atela da, ostikoa mutu gehan da, bigarrena 2008an, urte bat gero agordan hil baino lehen, zaitik biak hain fitzea atela dira? Bueno, horrek badu, horrek badu. Badu historia, badu historia. <laughs> Berez, ostikoa motoran, gure lehenengo diska zena, bai? grabatu ginen 2008an. Abai? Ah, bai. 2008an, gero kaleatu ginen 2008an. Bai, egon ziren hor, eh, tarte, bueno, pausaldi bat edo justo hortxe izan genuen taldearekin eta orduan gero bueltan gero argitaratu genuen, baina bai bai eh, errandu gulen nago bai, baina irurt, bi irurte pasatziren egual bai. Bai bai, bai. erratu genuen bine eta segur, eh? bine eta marra, asieran. Bai. Mm. Ez da, gero inginuen ez izan zen, konzertu bira eta berez kaleratu genuen diska bira bukaeran. Justu, ez du alako zentzuik, baina. Zetik itzuntzen zantera bere Bai, eta gauze da, ba, dagoeneko arragin ostikoan muturrean, dagoeneko hil baino lehen nahiko biderate boi bai. Eta hortaz bada alako tarte txikia, baina gero denboren aldetik ez da urte bateko tartea ere ez. da erreala. Hoi da, baina bueno. Ez da erreala. Baina suertatu Todo, hil baino lehen, 2008an, bizkifite ere, azkenan fite lehen diskare fite egina zen. eta behatzean sortua, taldea, mhm. bilata marrean lehen diska, eta azkenean lehen diskatera ontik beste urte bat eta lehen diskatera. Fitea daiten zuen? Eh, Hain fite nahi ten zuen? Ba, just egon gara azken diskai buruz, eta egon gara solasten gure artean, eta azken diskago kantuek intu hiru hilabetetan. Hiru lau hilabetetan gutxi gara bera. Kanto egiten ere, bo, disko bakoitzan prozesu ere ez da berlina izan, eh? Bakoitzekin eh, eskene dugu, ber, disko bakoitzan mundu bat azkenean, mm -hmm. baina ez gara talde bat ere kantoin mila huelta ematen dit, dituenak, ez... Baina gara gehiago sensazioan bile, eh? Naiko produktikoak eh, jartzen garenean ere ideiak argitugu, eta teitzen dira gauzak xuxean, eta bizi. Hai. Ojo, lanaren mantziste pentsatuz, bigarren deska bat egingo dugu. Berala, alburua hori zen. E, bai, guk argitaratu genuen ostiko muturrean bagenekin ja bagenitun talda eh, kanta berri mm. desente eta bagenekin urrango diska garatuko nula. Hortaz bideratu genuen ja orduko. Ba, badituzue, badituzue garaiak nun pausak egiten dituzien adibidez, eta beste batzuk nun sortzen ba, dituzien bai. ez, ez, dira, dira sortzen sortzi kantu disko baten zat, baina sortzen dira ogoi kantu eta Adibidez, ah, eta... Ah, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Badu kantu baten bat baztuguna grabatuta, baina bat gehien, ez gehiago. E, deskartatu beharren ez pasaigu kanta bat gustatzen hartzen duguna, moldatu egiten du gustoko izan arte. Baina, bai, bai, egiten dutugunak aurrera horiekin. Bai, bai. bai. Ba, ez garatu, bai- no, no, tamar kantu bat eta aukeratzen dugun sortzi. Bai, bai. dira, sohpen, sohpen garaia edo sohkuntzen ba, garaia bai. batzuk. Bai, bai, bueno. Dizken arabera. Azken bai. nahi duz, bai. Mm. ginen, ba, gelditu bar gara, hartu bar gure tartia. Egon ginen, bimia eta mazazpiko urtarletik, bai. bai. e, zuzeneko jo gaude. Eta hor, bai, izan ginen alare utxune bat errepika egin gabe, hartu ginen gure denbora, eta behin, bo, hasi ginen gelditzen, bo, bera, inbartu kantu betzuk, eta arrandu gunt bezala, bizpeiru hilabetetan, sortu gintuen zazpi kantu, eta guaneko doiru, bizpeiru kantu nideiak, bai. eta horrekin osatu dugu, irugarren diskoa. Bo, ranbarra da ere, e, eh, guren emizko kontzerto jo minolen, lehen, ja ostiko muturrean e, diska grabatua zegola. <laughs> Horia eh, gauza aiz bitxia du. Entzatu gabe gon. Hori aiz... Zeran txatu gabe jenik diska kantuak. Bai, du, hasi ginen saiatzen, saiatzen, baginun, ez dakit, amarka besti zerbatzen zerbait eta... Horret, horretaz gero ditzen, eh. Ta bai. <laughs> bai, eta bai, bai, bai. egun batin, egun batin, ba, bueno, gure tati solasin, eta erran nio, grabatu behar du zerbait ere. Eta lagun batekin joge, lagun batekin gara, <clears throat> eta lagun arrantzigun, ba, zeratiz zeratez duzu iten disku bat eta ojo, solasin, ba, pos igual bai, jakasten gara grabatzen, baina, yeah, hain bar dugu, ben, hain bar dugu diska bat, <laughs> eta diskoa grabatu hainikan etzeon kaleratua, minio, ja grabatua zeon, eta hortika nilaute atera gure nemizko kontzertu izan zen gazteizko gaztetxean. Oh, bai? Ese gazteiz, bai. Ta aiz, aiz bitxia da, zegu donestu beti gara, donestu Nafarroko, eta nemizko kontzertua Jotzia, gazteize. Zagora <laughs> urruti. Ze algia. <laughs> <laughs> que normalena izan zen, eh, zure riko estatu jo, do, riko gazte txinta, hor jo. Bai, masor kalen zehar, ez da gize. Bai. Dio ez ez, joan ginen gazteizera, eta ginen bino, akojonatu gerrate, jo, zen, emizu konzerto gazteizen, ez du inori zautzen. Nire hori zaitzen, eh? nahi hau jo etxetik berreun kilometrotan. Ah, no, no, zerta, eh, ah, jo ginen amaos personen aitzen. Zakurru, eta zakurru ba, eh. <laughs> eh. bat. Zakurru bat. Bada, jutentzi eh, bada zakurru bat. Zakurru bat, zelantzak egin. Hori da, bada bideo bat. Bai, bai, bai, jotu. Bai, bai. Ikusten da zakurru bat esena gainan. Bai. Ah, hori da, lehen eman. Lehen eman. Hori zantzen gure emizu konzertua. Gazteizen. 2000 eta marras asmenta izan. Gura markas soñoarekin xako zakurratzen mugitzen ere. Eh, ikaragarria da zaku eta bigarren diska eta bi zazpi hartan zepasat duan. Eh, bigarren, bigarren diska, edurugrena eh, asiste idazten 2008an, bai. baina bigarrena atera da 2008an, eta bien artean? Kontzertu, bai. bi bi urtez egon ginen kontzertua jotzen, bira desientea egin ginen. Eta, bai, bueno, ez geldik, gelditurik egin gabe, ez? Apenas. Ola, bai, zegin ditu ditxan pa bai, bai, hori, hori, bai. bai. Asieran, bai, ba, gauzera zukere disko bat kaleratzean, bai, betiko, bai, saia zentzara zabaltzen, bai, mm. sozialetan, bai, aldizkaretan, eta zutelik eta deitzat Eta beti zeten da puntu goren bat, e, behin diska kaleratzean, Ba, non deitzat zuten. Ta gero ere, ba, pixkenaka gaten da, bai. jausten. Mm -hmm. Bai. Ba, kontzertu eskara hoi. Baina, diskarra zela, Bai, zen ginen gure momentue. Bai. Haun jo ginen, eh? Eta gero ondarrian ere berri Ginen utxune bat, eta ginen, bo, diskan aurkezpenak itzeko inen azken bira bat, eta ginen bigarren bira bat, erte aldena, bai, bai. eta utzi ginen. Eta hori. Ba, bi pusketan bigarren diskan aurkezpena. Abi bi urte inguru egon ginen jotzen. Bai. Abar, bat minuta, ameika minuta horre algraikin. Lehen kantu nioa zentzungo dugu, zuen lehen diskatik ateratzen den azken kantua, Bonusa gau ez otxo ditzen dena eta beti zari patzen eguan Eh, dama talaren lehenkatua garko gauez 8, nik idatzea dut bonus bat dela, baina ezekit hola den denetan, zerretik bonus bat? Ala da, ala berez grabatu genuen, kantaz, zera, diskak sortzi kantaz ditun, mm. eta nik grabatzen nintzelen, bateria grabatzen, bukatu genuen eta denboraz laxo, hola, ba, garaiz bukatu dugu eta ze, ez, e, teknikari garantzen ez bertze zerbait eta ba, badu bertze kanta bat, ber, ba, sartuko du benga, ba, sartuko, eta azken momentuko erabaki izan zen, denbora sobran genulako, gara batzuko, bai. Sobra ba, fitera zuen. duzu, eh. bai, bai. <laughs> gainera kanta motxo baitira eta hori, Lehen dizkan, bi gomitea ituzue, eh, lehenik Xabi Bizkai, hemen zautzen duguna turri baitzen uh, eh, Sotan Bebiza orkestera. Egein oren errege kantuan, ondotik John Brown kantuan Aitzol Irizar eta diska bukatzeko Eneko, ez da emana izinik, Ostiko Muturan kantuan. Uh, nor dira uh, Aitzol Irizar eta Eneko horiek, ditugu zautzen, nire Bueno, bai, zori bai. da gure lagun bat, mm. berako lagun bat, ez da musikaria, eh? Bino, beti txikitati, bueno, ni, ni berekin ez eskolin, eta bi rekreotan, pues, beti abestekin mm. ba, talde kaneron, imitatzen, eh? Sepultura, eta pantera, eta beti oiu bat inibitzen ginen pasiotatik, eta hola eta beti izan du afizio hori kantatzeko kultura gizko ez, eta, bueno, ranginun be, bere unin betxatzen ba, pues, egon zen guai, sartzia hemen, eta egal, aipatu aitzoleri, eta, hola, da lagun bat. Da lagun bat. Eta eneko da, eneketo etxe, etxea donezte bekua, hori egon zen eko lau talde batin, ez dakit zautzen zuen, Ez, metal talde oso. Metal, aitzona, bai. atzuzten diskoa gorrekin, eta egon ziren, e, jauteatzuk Euskal Herriti jotzen eta maiz, eh? Ba, Maia de xenteaz. Bai, eta, bueno, beure... Gure laguna da ere, bai. Gure lagunare, da, ba. donestokoa eta betikoa, eta, bueno, aproposatu ginen, ba, korori sartzia, bai. hori, Bigarren dizkan, petxia gertzen da ere, nola pastu da, zaitzik bera, nola, nola pastu da, bera ba, Bueno, petxi, petxi artista da, eta guk eh, zera gogoko dugu, maite du asko petxi, eta, bueno, pues, kontzertuetan etorri izan da gurikustera, edo noiz betere, mm -hmm. koinziditu izan genuen, eta eh, solasean, zera bestaz, eta za, ba, ongi, eta grabatuko izu bai, noske, bai, bai, eta horrela ditzen, eta... Petxi, argi genun hori ez zula gutural kantatuko edo <laughs> erramarra da petxi janek egiten du pixkata ere petxi dela behar egiten du horrek eh? gitarra, gitarra jolaren laguna da jonese bai. laguna da eta bueno bai. beti zaude harremanetan egon direta, petxinera azken guztan zaio metala ez, eta bai. borran genuen, eta nahi kongi gelitzu zen gu aitz. Profesional, ba, beti jende profesionala. Aitz abeslari hona da, eta... Eta zuek noiz petiren diska batean? <laughs> Hori zailago izan da, naski. Eh, beretako da galdera. Beretako bai, bai, baino bai, gehiago. Hori raman beretako da galdera. Entzuten bagaitu, peti. Entzuten gaitu. Gure bat ikse. Gure bat ikse zain problemi. Nahi duenean, bera nahi duen, peti, zure zerbitzura gaude, peti. Jan edu gomitak maite dituzuela, irugarren diska hortan, zango dira beste batzu? Bai, eh, deitu genion, erasoko hau txai, sertxe. Sertxe txaberre. Bai, eta gauze eh, aurreko diskan biran, e, joginun kontzertu bat bai osokin, eta bai erasokin. Eta bitaletako partaide da sertx, eta ba hor, e, laguntasun bat, ere gero lotu zagun kontzertu bat labioko gaztetxean, ba hor, hasitzen ertel da, musikal bat. Bai, Eta geroztik, bai. ba, bueno, bai, bai, bai, du erlazio... Ba, ba, tipoare kriston persona, eta gauze da, guretako eraso beti izan da, gazte garaietan, talde bat, hmm. ba, ez dakit, arras urrun guzten ginen, ba, guretako eraso zen, ba, baina hauek, hauek kristonak. Ta... gainera gaina beretziki ahotsa. Bai, <laughs> oi, eh. Erason, ahotsa maite gendun hau nintze, eta joaten ikustera, aratu oh, eta eraso, eraso. E, Euskal Herretik mugitzen ginen, pues, eh, bueno, Guretzat berekin jotzea ereia izan zen, zera, ba, eskertzeko zerbait, eta gainera hain, jatorra gurekin, eta ba, humila, eta mm, hurbilekoa da, erran genion, ba, launduko dizuren irugarren diskan da, bai, bai, bai, ba, bai, bai. bai eta etorri da gainera, grabatzera, Eta kristan lan egin du. Ba, bikain, bikain. Bikain. Bai. Iru rendizkant, bat kantu dira? uste bezala, sortzi behatzi, elko zerbait? Behatzi ustez, bedetzi. azkenean. Bederatzi. Bai, bederatzi, ontan ere bederatzi. Bai. Zitze xurri dori du. <laughs> Baitu gure dudak, eh? Bai, bederatzi. Bai, eske... Eh, bai, azken momentuan ere ingenituen bai, pare bat. Eske zortzi bai. ingenituen, bai, bederatzi, bederatzi dire bai, segu. Bibizkoan egin zazpi. Asmentan zazpi ziren, eh, akas motz gelditzen zen. Bai. Azkenko astin, haiginen jan saiatzen fuerte, eta rangi digun, ja ginen, ba, jago, goituk ez, eta rangi, bueno, ja gauden olatun... Bero, bero, bero, bero, eta olatun goituk, benga, imar dugu bertzea besti bat, eta nahiko besti hona gureteko azatezen, eta azken ondarrin behetzi, bakenta bai. Nahi ipatu zuen bigarren diska, diskatik kantu bat entzuten dugu. John Brown <laughs> ah, da, eh? Lehenengoa dira. John Brown Indio txiki bat zen Lehenengo diskatik jatu bai uh, eh, John Brown deitzenak kantu hori, noski ez da zuena, zuek hori egin duzue. John! Kantu hortan entzuten dugu aitzori irizak ere, zer pastu da, zerraitik kantu horren bertsua hain duzu, eh? txomina gerantzen dugu. Gauza da, ez ez, gauza da. <laughs> Ezke, behitzen dio Ramon txori, zeba, besti hori, beure Ramon txota duten dama sortu minolen, dama, dama izena sortu minolen, taldia abestiria zeon, eta abestia bazun izena, etzun letrarik, Egia, egia. Abestia bazun izena, ora, hortaz solasteko. Jon bai, Brown. Eh, Jon Brown nahi dio txiki bat zen, eh, Jones, Jones eri galetu beharko genion, baina bere, bere burutazio erokeri bat. Ta, a, da, minoroitzen ez, eh, abeste hori ensaiatzen. Jon Brown. Jon Brown deitzen zela. Eta beti raten ni sartu nintzenetan taldin, raten ziaten, e, abesti hau ikidaztak John Brown, John Brown eta zerbait ere. John Brown, bon, bai, bizkio, ez ez John Brown cover. Bai, <laughs> azken egin. Eta hola, hola, ba, nahiko bitxia da. Bai. Ez dira gira ezko kantuaren itzberdinak? Ez, ez bakarri bai. bai. John Brown dio txiki bat ze oh. gero <laughs> Bueno, et put bat zuzera Badire bertze gauz igual Ez da git hau aurrak eh, entzute maute Bos igual ez du Ez ba, Zer egin du <laughs> John, al eh, John Brown Al... Ah, eh, haunditu zen, eta denak bezala, denak bezala, denak bezala, denak ukertu zen, droga probatzen zitu unha kolare, neskak, eta azkeni, pues, bueno. Akau. Bakizu, bakizu historia. Bigaran pausen bat egingo dugu, eta aldiontan bi kantu entzungu ditugu, nahiko laburrak baitira zuen kantuak, bi nazka ematen ditut, zain hemen horrekir kantu luzeak ematen ditugu, bai. <laughs> geroz eta luzeago iten dituzte eh, gorko taldeak. Bai. Odola irakitan, bi diskaren lehen kantua eta bai. satan retur, nolaktan zuen? Satan retur. Satan retur. Ez, ez, euskal modua. Satan retur. Odola irakitan eta satan retur. Horiek dira lehena eta bost, sei gajena zabaitz? Bade retro satanaz, eh? <laughs> Horrekin txaitzen dugu, eskerrezu. eta satan Return taldeak entzuten genituen Dama taldea gurekin da um, Txomin, zure satan gorri mozoa beti maiten duzu? <laughs> Bolo ba Kusut biduetan hor dela beti hor dela zuen eh, egerran aspaldi jubiltu nun eta baina gure lokalen gurutziltzatu dago latak <laughs> Bai, minio gontzen eh, azken oken idei izan zen, ez neri, eh, errantziaten, mozuate bat zara, e, eh, mozorratua zerbatxe, eta mamar du grazia, eta egun bat inorintzen jonesen itxera, eta zien auta jones, eros digu zerbait ezeko, eta jo, irekinun un kaxa bat, eta hor, jo, zen pijama bezalko... Aurre, aurren dago ba, mozorro. mozorro. Bio, merke, merke oitakoa austen dela edo zen gauzekin. Ta, bera, pazite, pazite, eta ba, hasi nintzen behin patun, e, eh, Non, iparralde ere ben? Donapoulen. Donapoulen arau, Dona Paulen. Eh, Dona Paulen. Eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hautsi zen bai, Hautsi zen bai, bat ipurdi, mio, bueno. Ba, buruan emizko, hori izan zen, konzertu izan zen, e, Oida, oida, e, traje horrekin, e, sataneko, mozorro. mozorroekin, eta <laughs> begia. Bai. Eta dena odola, eta bai, o sea, bai, imaginatu ez, de mozorrua, odola, eta... gintzik. Oida dama, eh? Oida dama, <laughs> eta mozorro hori egon zen... Zertu de xente. Pues igual... Oi konzertu hola, bai, egon zen, <laughs> egon zen, bueltaka, eta jende guztiaz beti niatetzen, ni nabaitzen unez, zu atentzarekan e, tokira, beti ne, nemizkoa, nemizko gauza jendiak usten duela zuri hola tarrat, hau zai da. <laughs> ja gero, bueno, gero ja kentzen nintzen gotxiko aldia eta erdi kamiseta gabe, pues, ya da, metal talde tipikoa bai. ez, mi, mozorrekin nemizko hori jendia zer, hau e, eh, Da, dama ikustera doainak, da, txomin ikusiko duela, zera, kamistirik gabe. Oh, ziur, ez da kusbar, bina, bueno. misteri <laughs> gabezi ur Bai, azke, bintaje. Sakera konpensatzeko aski. <laughs> bai, bai. Gimnasiora joaten da, eta... Gutxi gehiago. Ah, Aztako. <laughs> Zuen bigarren diska hil baino lehen deitzen da eta ginduzue diskortan kantu bikoiz bat, hola ditukut. Uh, eh, lehena peptirekin, uh, eh, epatu dugu leheno eta bigarrena metalagoan. Zungo dugu emendik uh, eh, bos bat minuta, kronik, uh, ondotik. Badu zerbait berezi zuentzat kantu horrek, zerretik bi partetan, zerretik diskak zena hori du? Ba, bueno, kanta, er, lehenengo egin gendun kanta metal kanta izan zen hil baino hori izan zen, gure lehen komposaketa, eta mm, ez dakit kantu borobila iruditzen eh? da, kantu oso borobila, eta momentu hortan adiderazin nahi genuen bai, zen, kantu hori, eta erran genuen boa diska hau izan behar da, hil baino Eta gero petxiren ideia sortu zenean, ba, pentsatu guen zeba, ez dugu egiten sarrera bat, ola, e, intro moduko bat, eta petxi baduen kalidarekin ere, ematen dugu bertze ukitu bat, kantuari eta mm, marreatik izan zen. Bat. Nola pasa da, justuki sajera hori, berak uh, eh, katatzen du bakrik, edo komposatu du ere, gitarra jo, edo zerbait du, estikaz? Ez, eh, bakarrik kantatu. Ba, egu mm, presentatu genion, mm. e, jonesek egin zuen, prestatu zuen zera akustiko gira, eta berak, bai, gero bai, gereman genion, zera, askatasun osoa berak nahi zuena egiteko letra eman eta berak egin zuen bizkat nahi izan zuen eta bueno, Aitzen gehi alditu zen. Bai. Uh, beti estiloan uh, segiteko, eh? Uh, zuen estilo grafikoan, laiko fite, doa estapentik bau zue, holako marrazki zerbait uh, egina, nondik eldudade uh, jauriz, hola segitzen zue ere, irugren diskan? Ze, diskan bai. kontu? Bai, bai, ba, bai, bai, bai, eta, bai. Nenengoan ba. hortzen? Bai, e, eh, sagazte hartzen dugu. Xe, ba, beti, bai. dugu garrantzia, ja, azalei, Eta ni adibidez, hola, bai, ba, ni adibidez maite dute, eh? marrazkiak eta marazkilari mundu hoi. Eta ez dakit, ni adibidez patzen naiz marazkilari baten lekuen, eta heldu alma zeiten talde bat, e, eskatzen haien diska marazteko, dutzen zait, kriston aukera edo, bai. kriston proiektua. Eta artista dire gainera. Bai, eh? oida, oida. Eta beti, bai, ni adibidez, bai, garantzia maten eta zalei, eta... bai, beti gure empeño pata dugu, eta untakoan ere, irugarren diskako errepikatu bat dugu, bigarren diskako marrazkilari berlinekin. Mm -hmm. Bai, oixe, estiloa garraitzeko, eta bai, sesti, sesti sextereko abeslaria, no, Mikel, no? Mikel, Mikel Arratxe. Arratxe, Mikel Arratxe, bai, berriz, eta proiektu batzu pasatu digu, eta momentu zongi. Ba. Nola pastena, erraten, erraten diozu, diozue olako zabait egitea, do, doen zuten du eta egiten du? Do... Bai, mo, normalean beti ere azaltzen dugu idei orokor bat, bai. ba, gu ere beti diska bat irakoan batugu sensazio batzuk. Bai. azaltzen dugu gure sensazioak, gero ba, bideltzen dizkiozu kantu betzuk ere, ba, koherentzi minimo bat izateko bai azalak eta bai musika, mm. eta gero hortik aitzin, ba, ba, Ez gara, eta estik mm, aukera ematen dugu, marazteko berak sentitzen duena. Guk erran genion ze kolore, nahi bai, genuen, bai, zer bai. nahi genuen eh, orokorra, baina gero ere guk eh, pentsatzen dugu artistari utzi bartzaiola. Bere, bere gisara, bestela ez dago gustora, eta eta hori, utzi bartzaiola bizka bere airera. Hora erdi bat pasa, hor eta tenora dugu orain gure ikonikaren zat. Ixo! Еще! Еще! Еще! Josu eh, gauan? Gauan, gaurkoan ere kronika bikain bat, eh? <laughs> Besta egun polit bat eh, umorearen zat, eh? Gauan matin berriz ere, gauan entzule guzieri, eta gauan eh, damataldeko kideri, hor ditugu kasik denak. Gaurkoan eh, kesuniz, senditzen dute. Ez da zuenkin kesunizala pertsonalki, mm, baina uh, zurekin matxin. <laughs> Erdi blonda, erdi ez dakitze kolore dituen ileak animatzailearekin kesuniz. Irekin matxin beraz. Urtean zehar ez du deus egan. Sorotan behibiz taldea egezebitu dugu. Fist and Furious talde bikaina. <laughs> Urmurau taldea. Emankizun bat egin dugu metalari buruz. Sinestara dugu jendeari metala maite ginuela, baina maite dugu metala pitilia, eh? bizpairu oiu, distortxo piskat eta akabo, ale. Gisakoak baringan bagira, bomboan izaiten aldira bipedala. Baina bestenaz, aski. Baina no, ez, otoi, dena, gazki, dena gaizki da zuen taldean, dama, bakatu, eh? Baina nekan behar dut. Kantuan. Otoi, kalmasite. <laughs> Ez du balio lau jokatzea. Untxapastuko da dena, egon lasai, hartuko zaitugu gure besuetan eta gure maitasunaren bidez bihotza berotuko. <laughs> bai, lasai. Gainera bakatu, baina hori ez da kantua. Milak aldi zentzen duzi hori, eh? <laughs> hori ez da kantua. Nik hori deizendut dut azantza, eta bai. Eta besteak ez du balio egitea. Aski, aski ezin egona daola ez du balio azantza botatzea suaren gainetik zitz joko bikaina. <laughs> Azantza, ah, ezantza, sua. Wow. bikain. Ez Best... zaino gira hona egina. Eh? eh? izan hona egina. Eh? Egia. Galtain <laughs> ditut, eh? <laughs> Bai. Kantua zerbait da, bainan bestiak. Basua. 2000 an emezortzian gira, Aski da, mundu osoan badakigu ez dula deusentzat balio basu bat, eh? Badurteak txistak egiten direla basu jole buruz, Haunditu behar da pixkat, batzutan txisteak erabiltzen ditugu egiazko mezuak pasarazteko. <laughs> Egin gitarra, beste guztiak bezala, gainera frogatua da ligatzeko hori dela instrumentu berena. Salbu iretzat, matin... Eh. <laughs> I, ez du gitarrik eita enu. Eh, iz, inez, aberatsa, aberatsa, bilakatu beharko iz, uh, eh, <laughs> iribidea ez bukatzeko bakarrik bizian eta bai, kronika hori egiaren kronika da. <laughs> Segi dezagun, gitarra eta bateria. Gazteak ziste, musikariak gainera. Gazteak eta musikariak, matematikak egin ditzagun. Gazte, gehi, musikari, zen nahi ejan. Pobre, Bai. Bai. Bai, bai. bai. Beraz, ez du balio. <laughs> Eh? Beraz, ez du balio, astuak bezala jotzea larun batetan, igande guerdi guziz joaiteko jatera itamen etxera, jadanik <laughs> goxe baitzizte, pobreak baitzizte. Eta galdetzeko ea gurasoek erosten aldizkizuen, gitarra sokak eta atabal Hori egesegida unduntan. Musika eta portaera ipatu ditugu, pobre izaitea ere onartzen aldugu. Lasai, kapitalismoa bezalagira hemen, dena onartzen dugu kuadroan egoiten bazizte. <laughs> Baina itzak, itzak aipatitzagun, kantuen itzak, zen hauzie? Mementuntan egeso da kantuen gaiatu bat idaztea iparkorian Espainian baino. Kasumazue, izan sistema on baten alde. Ba, egia gauzak aldatu direla, eh? gobernu aldetik Espainian, ados gira espainol batzuk girela main inguruan arazuntan. <laughs> Ez zu, egon ez zira, <laughs> gu ez. Lasai, Bai, paralela alduaren betiko broma da. Eh? Bai, bai, bai, bai, betik. Oitu Era dut egintza betiko bromak. Horiek baitira txajenak. <laughs> Zu frantzias altzira. Bai, ah, bai. ta alon zan fan dola patri. Egia gauzak aldatu dira gobernu aldetik mementuntan, eh? Pedro Sánchez hor dugu, Rajoyen hor dez. Bainan, ez zantz, gilipoiaz bat, gilipoiaz, bezain bat gilipoia da. Eta berdin egaiten alda, meteden la karzel a ebaristo, que meteden la karzel a ebaristo. Itzioko bikain bat gure entzulen zate. Eh? Bai, bai, bai, biziki ona. Ba, ez gira hor politikaren aipatzeko, aski klise erabiltzen alditut eh, hori aipatu gabe, eh? Edo egia, beste klise bat erabilik, beste topiko bat edo klise bat erabiliko dut politikatik haimeste urrundu gabe. Erlijoa aipat ezagun. Deia garaian, bazen dama taldean kantari bat entzatzen zena satanen inbokatzen. Kontzertu, kontzerturo, bedo beden, ogoi kontzertuz guti gora bera. <laughs> Entzatu da satanen eh, inbokatzen. Gero, satan return, edo satan return, kantua idatzia izan da. Otoi. Ez zan, Euskal Herrian erro giristinoak ditugula. <laughs> Apezak pertsonak importanteenak direla gure egietan. Eta elizak direla Euskal Herrian topagune garantzitsuena jende guziaren dako. Horregatik eh, kondenatzen zaituztet egeran. <laughs> Kondenatzen zaituztet eh, inkisizio denboran bezala inkisidore bat bezala, eta inkisidore bat egango lukeen bezala purifikatuko zaituztet dama, suaren bidez gainera. Mozko jaldiaren gurutzearen gainean, garagardoaren bidez erreko zaituztet, ni naiz legeza erreko giristinotasuna. Amen. Amen. Amen. Iso. Iso. Iso. Josu gehiene kronika genuan lortu du ere errat araztea amen deneri. Baita, justu, eh, kantu bertetako baten izenburu burua amen da. Ah, Horizik, bai, bat. Ba, <laughs> ba, Amar nuela egan, miska Josu. Ba, du, Beti bide honean, sigitzea, bai, Bai, bai, bai, konteniz, argoniz, behiz ere, eh, pua. <laughs> Ze, ze mementu polita. Aipatu dituzu justuki Josu uh, eh, itzak, eta daman itzak guztiak ez ditutu urektu. Eh? Azantza, horiak, eh? Zer uh, aipatzen e berizik berezik ebaitzue, gai uh, edo pixka dena momentuk momentuan aipatzen eh, uh, duzue, zugituzu idazten itzak Nik idazten txuta, azkenin momentukuk minio izat... Asieratik eraldatu eh? aldatu dire. Asieratik aldatu dire, nemizko abestik ziren, bueno, pos, gazte guazaren ikan, nik uste dut Euskal Herrin gehiutin zula pues, e, eh, abertzal tasunari gehiago kantatzen duzu, eta jaz, e, eh, onditzen zainikan, pues, jabatxu bertze arazo batzuk ere, zure bizin, ez dakit, ba, sosa, durit durun, porri garela, eta horre kantatzen dugu, ez dakit, pues, igual, sentimentalak, do, ez, ez, ba, nere letrak ez, ez, ez ibagin, igual ez diren erik, izatea da bertze persona bateri, batentzat, ez dakit. Al ere, bazu muskarikiko zerbait, bitzi aserre edo gorrotu horren... Bai, bai, bai, bai, klaro, azkenin rock talde batin ez bazen aserre <laughs> utzi zu Beti rebindikazio... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, e, autogestioan eta autokoizpenean mugitu gara. Ez dugu bai. segula izen manaierrik, ez dugu izen inongo ez dakit. Erabaki guztek hartutu gugurekain, diska guztien grabaketak gugure sakaletik horrein dugu, mm. eta bai, batu bere alde honetan txarrak. Alde zein da, badugule askatasun guztia gugure erakek hartzeko. Alde txarra zein da, inbara dugule lan bikoitza, jenderlian gana iristeko. Eta honetzen da, guztentugu talde batzuk musikalki... Bai, Eskaix, bai, bueno, bai, bai Naiz izan bertze genero bat, eta gusten duzu ba, musikari gisarez ez direla lakoak, eta ba, gusten duzu gero ba, nik zer duzu dozen egunkari, eta gusten duzu ba, kultur sailan bi horriko lekarrezketa bat, mm. eta bai, guri dama bezala ba, mintzen dago, gero bai. hemen gaude, ba, handik edo hemendik, ba, gure diska promozionatu nahian, Adibidez hori letretan dago. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, beti talde berdina, beti zai aukera ematen, talde berriei, ikusten duzu talento unitzeko taldeak ez direla zera ba, ba bos, komunikabideen eta denen gatik eh, zera ez, die, guztien ateratzen. diskoan egin eh, eh, bat rebendikatzen dugu. Rebendikatzen dugu bai, bai. Eszena, eszena... Eszena gaizki dago. Zera, gauze da, aizta rasgazteak izan, gaten dugu urteak jotzen. Eta iritsi gara puntu betera non maten duen dagoneko ezin garela gehiago aitzinatgan. gan. Hmm. E, pastu hartzarela baten eskutik edo disketxe batetik, bai. taldea ahondeago izeteko. Ez zena etxia da beste naz eh, zuei, adibidez, edo zuen bai, estiloko bai, bai, eh, bat, da. Erabat, erabat, bai, Ez bai, bai. Gure herritan ez da, eske gure herrin... Gure... Ez gaina, nafarroan ere ez da estena musikalik. Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Eta azkenean nik ere ez dut eraten dama, zehazki dama. Zehazkenean guk bakigu dugula estilo bat nahiko e, e, gutxiengo bat entzat. Hori da, baina badira talde rockero onak, oso onak ez, ez dutela aukerarik. Eta non da arazua adibidez, eh, Ez bada, ez bada musikaldetik edo... Ez ba, itzak edo musika. Ez bada, musika mundua dago batzuen eskuetan, bai. beti interesa dirua da. Hori da. Ba, da, entzun dute Euskadi gaztea, Ba hori. Ba, eh, entzun zazu eta hor duzu. Hora indela... Adibidez, aldapan gora kantua, no? Orkestu zautzen. Bai, bai, bueno, bai. a ber, nik alda kantu ere kritikatzen zera. <laughs> Kanta bat, da. Errespetatzen kantu, eh? Errazitena baina. Errespetatzen dugula, eh? Talde horiek ba, errespetatzen dugu, eta segureski hitz maho direla, mio. Ba, Gurre bindikatzen dugula da, hoa dela amabos hoi urte, kontzerto, ziren amorruzku zutagar, ez berri txarrak jotzen zuten ikan, kaina, latzen, anestesia, eta amorzo kontzertu ziren, eta zu kontzertu atetzen ziren, asertoa. Gaur egun, jendia atetzen da, dantzatzera, pixko dola, mugitzera, hankaga, bera, goti, ipurria, bat bertzari erubiltzera, regetoia. Eta, eh, eta diskan erran duguna ere, gaur egun badirera arrazoi asko aserregoteko, eta segitzeko indartsu, eta rokari, eh, ez dakit, jarraitzeko, baina... E, gero ere, pues, eh, ikustituzu, ba, fu, fusio batzu, fusioen asuntu eskutik gantzaitzen zaigu. Bai. E, Regetoia eskal musikaren fusionatzea ba, ez, ez da posible, gure ustez. Ja hor bada lerro bat, da, pasatu dugu lerro bat. muga eta pasatu, dugu muga. <laughs> Azkein rokari burua jontzaio eta sartu etoia eta hori ezin da onartu. Roka, roka da eta amorrua eta betzerrego etoia, pues, bueno, bere irrespetatzen dute, eh, minio, ez, sartu rokan. Ba, eske, bueno. Um, beste bikantu entzungo ditugu, baina haber dut uh, ari dela Minzo e, Facebooken bi, oh, Mikel eta Ivan, zutzen duzue. Bai, xistora fara unekoak, pentsatzen dut. Uh, ez, zoriak, beste, beste Mikel bat eta beste Ivan bat. <laughs> beste biek. Eta uh, lehenak Mikel ekraten zuen bota egurra ison la hostia eta abar, Ivanek emekik gaston eta Mikel erantzun du nahi nian entzun graul txiki bat. Orduan, <laughs> entzun zegoen kantu bat, eta gero gitaren <clears throat> gode guztu, graul txiki bat, oiuka txiki bat, txomin. Bale. Entzun dugu, berotzeko demora, bors minuta, hil baino lehen, parte, lehen partea eta bigren partea, eta antik ingo duzu, piskat, hola, antiozuk ere ingo dugu, berdin. Ba ez. Ba, e, ale, bai. <laughs> Dama talaren bigren diskatik hilbaino lehen lehen partea eta bigarrena, lehena pitirikin eta bigarrena zuek dama lasaiki. Um, ehm, entzuna egin nuen, Mikel Mikelek, entzun nahi zenuen, eh, nahi zuen grol bat, presira, bateko grol eder bat. Erratxa. ha Mikel, eh, hori zen zuretzat espero dut uh, eh, Opa, Mikel Pozik zela, beste nahi baitek Beste zerbait ez dut galitza Facebooken Erreskiatxo baten da ba, Opa, Mikel, eta eh, uh, opa, Iban, ere Opa, Iban ba, ere... Eskerra goi, burubeltzeko proposamena gatik, eta urrengo urteko peres gaudela. Urrengo urte, <laughs> ba, burubeltzen, ba, hor gaitxu lagunak, hor gaitxu. Bimia eta emeretzi hor gaude. Hor gaude, venga, opa zuek. Hore gira. Uh, Atxeman dutan bide ustajena, bimia eta beratziko da, damarena, zuen uh, YouTube konduan da, eta janik, este lortan zinezten, uh, eh, behertan zuen hartkor... Uh, zert, zait, brutala eta mhm. gogorra. Eh, eta talde ginetan, txabaten dut, eh, hainit alatzen dela, lasaitzen ere ginetan. Eh, baina, anestesia bezala, zuak ez. Egoten ziste, uh, gogorra eta, eta bortitza, nora duzue hori? Hama urte gorago beti hain... Gurrota ukeitea. azkenin eslayer bezala ez. Laro geita batean hasi ziren trans metalago gogorra itxen eta hogeita berurte ero segitzute berbe bai, bai. eta gogorra gogorra gogorra gogorra gogorra Dama, dama hortarako sortu zen. Eta mm, zerbait e, eh, ber, dimar, lasaiago egin badugu bertze talde bat izango da. Ez da dama izango. Dama behar du beti horrela izan. Hori erra da. Eta nekatzen garen momentu utziko dugu, baina momentu ez gara nekatu. Bera, lehenengo kondizio eta bakarra. Bai, ala da. E, hau la beti, naiz talenak azantza dela erran. <laughs> Hola. <laughs> Hola, jarraituko dugu. Kaina edo kaina. Hala da, hala da. Justuka, ipatzen zenuen eh, Slayer taldea, mm, hori zen zure mm, modelo bat, damarentzat? Ne ez, neri ez, ni, bo, Slayer gustoko dut, maite dut, minio, nin modelo bezala Slayer, inoiz neiz, ez dut ikusi Slayerkoa bezlaria, e, ni bezala do, ni bera bezala besteko ez gero da. Ansel, Anselmo Nere bezala zira. Nere gehiago, eh, Fil Anselmo, mm. e, Pantera, ni beti zain ez hauniz Pantera, koa of God, ta, talde horiek ez. Besteak, zer, zer talde entzuten zuen edo, zer talde maten duzu daman? Uh, Egi erran, Green Day taula, ez? <laughs> Ez, baina... Katxondeo bada... Katxondeo maite dugu Green Day. Katxondeo bada maite dugu lako Green Day, bai, baina... Bai, bai, Oni Michael Jackson maite dute, hasi kasoma. Maizu, ba, Michael Jackson nola ez duzu maite bat. Eh. Baina... A Ez dakit. Moi gutxo. Iza joa. Azkenen damantzat ez dut talde baten influenzia zuzena ez dut pentsatzen du daukada nahi bete. Eh? Influenzia orokorra, zuk duzuna, metala, ba entzun dugun Euskal Herriko eta Internazional metal betikoa, ez dakit, influenzia orokor bat da. Ez dakit nola zuek bat duzu, eh? Bai, ni hola, dama, erran dugune hastion, eh? Beti baela, oitura hola, talde guztiak zaku beten sartzeko. Bai, Ba, galdera inez gero, ba, influenzi nagusena, nik kusten dut, bai Pantera eta bai Lambobot izango ziela. Baina bi talde horiekin ere konparatzea ibiltzen zaizkit hitza Claro, hori da hitza bai, maite ditugula asko. maite Lauek maite du asko pantera. Ta bi talde horiek, taldeko lauek maitetugu biziki. Hori, hori da. Ba, ez dakit, zaletu utxa gara. Bai, gero bai ditugu. Gero ba, talde batzu. Hori ba, Hor ez zen gara, baina bi talde bai izango zela oinarriek. gero bai, gero Betze gozbeta lauak biltzean, gela batean, eta ea zerratzen den. Argi eh, bi influenzioek dugule, baino. Beti, beti izan duguna argi da, inoiz ez dugula sartu behar, eh, horregatik dira kanta motxak eta inoiz dugula sartu behar alferrikako materiala. Dena sartzen duguna da zuzena eta intentzioarekin, ez da inoiz e, betetzeko Oi. zerbait edo ez da. Deus. Edo kantu bat, egin behar duala edo ala, ba, diska betetzeko. Hori ez, ez, beti alare, izan da zuzena. Alare beti konsidatu batiuk, zuzeneko talde bai, bat. Hori ere erran barra da. Bai, bai, atetzen bai, duna eta disko dena ungi egon barra dez, guara zuzeneko talde bat. Ta, disko atetzen txugu nola ez, eta gustatzen zego disko atetzia. Mino azkenin garrantzitsuna guretako dire zuzenak. Ta. Hala behar da, garrantziazuk e, eh, zuzene, zuzenean behar duzu eman. Eh, bai. Zera ez? E, Edo zein talde pastaldu hiru hilabete, estudio batean, Hore, ba, kantu bat biltzen, gero ere, mm -hmm. gero diska hori ere, babestu behar duzu, claro. baten gainean. Hori da. Ta da manera jarrera hori da. Bai. Ta nik uste... nik uste ba bestiz. bai, bai, ez dugu bura usten estudian, eta taula bai maten dugula dena. Baina, katuak pentsatuak dira, eh, esena gehian egiteko, ez estu joan do, ez diskarentzat. Bai, ten dugula iker ez dugu pentsatzen estudioan. berez... Ez... Baia, ez ezen sa egon zuzenekoetan, bai. ea, eh? klifonek... bai, egiaran pentsatzen du beti, ne zuzena funtzionatuko du, ne ka eh, zuzena nongi edo gaizkitan, eh, kantu batek ze zuzenean funtzionatzea da Bai, bai, hori beti, bai, bai, beti gola pentsatu eh? Ta azkenin bai, juntatzen gara laue gure lokalin ta hasengara konponitzen, ta gustatzen zaigu laueri unitz, igual zaigu grabatzeko den do, do zuzenako igual zaigu gui gustatzen zaigu ta hola tetzen da. Bai. Zein aiz naturala gara eh, hortako ez dugu burua jaten. Jaio konposatzen zuela lauak elgarrekin zistelaik. No, edo batek hartzen zerbait, baina ez du nork dela egiten txan. Bai, normalki Jones eh, ideiak izaten ditu, Jones bai. gitarra ideiak izaten ditu, baina, bueno, gero, berak bai ekartze ditula igual hasira batzuk, edo nola e, nola joaten alden kanta, baina alere askotan pentsatzen dugu kanta berria eratzen orain zer behar dugu. Zer, bai. e, zer, bai. zer eskatzen digu, ez? Ba, igual, ez dakit, basua, tal, pentsatzen dugu nola, nola joaten alden kanta, eta gero horrekin hasten gira. Goro biltzen dugu eh, lokalen. Bai, baina lauek eh, hartzen dugu parte. Bai, bai, bai, bai, denak. Gero, nire ustez, konparaketak egitea importantea da, Eta dama aritu da bonuzen, Lamb of God ez da aritu bonuzen. <laughs> eta ene ustez, gauza hori gaitia importantea da, talde baten baloria neurtzeko susenki. Apazo, ah, hori, hori, ora. Biti hori zera gizona ekrateko, miliskera jozu. Handi blait piti diaiz. bonuzen gozatu gino, eh? Ziti, bonuzen ziti. Eskerrak duna iztiko lagune, aukera horren gatik. Hori, hori, hori, Ederra izan zen, ederra izan zen. Hau pa izti. Azken katu bat zuten dugu, noski itxoiten genuena, azken irugarren diskaren lehen kantua, tera duzue YouTubeen, ditzen dena uh, eh, barrabiltara ino, izan bizikia beratxa, tal dugu. <laughs> Eta, eh, diskoa bendik hilabete bat, hilabete bat erdi, turiko da? Ah, espero da. Bai, Moentuko, bai, hori dugu, entzuten dugu. Damaren uh, eh, erugaren diskaren lehen satia hor zen bahabiltaren ditzen da, minuta bat togoi, bo, duzea da, esmarraiteko, zekigu. Ba, niretako bai, eh? Ba, bai, bai tugu luzeago ere, baina, ba, hor, hor txe, hor txe, minuta, terra bi minuta tartean gehien eskotan hortze da. Ba, dira, xampleak, pertsona bat, diskurtso bat ematen, astapelan, eta kantu demoran ere, botzak, zer dira, nor dira horiek? Bueno, espero, da, Ramarra da, eh, Espainia dagoen modun, agian komeni zaigu ez erratia nemizko alde hori nor solasten duen. Ez, bai, baino, igual atxilo, <laughs> atxilotzen gaituzte berdin, nara. Bai, bakalan gaude, ustu, ustu. Bai, ja, erregea, bai, bai. gure, gure errege maitea da. bere, beure erregean. Zera, euskeraz eh, eh, egiteko alegin e, bat egin zuen, bai. Eta horaxe diskursoaren eh, puska lotzagarri hori hartu dugu. Eta <laughs> gauza ere, diskursoak irautu nola bi minuto. Bai, bai. Zuten bat uzun bi minutu, eh? Ah, Eta barek ikutu zen Gero, etzako koskoilak badituela, ere bi ba, minutu. Ba, baditu. <laughs> Baditu. Baditu. Baditu. Baditu. Baina, eta ez gelditza ora. Ah, kartan ba, dizkari bat ez <laughs> da, barra biltara nio. Eta gero... Eta bigarren zati hori, leheno aipatu da, ba... Berriak. E, berriak. berriak. E, baten ageri da, pues, e, da, pues, zer, de barra biltara la gaudela inbertze. Ba, korrupzio bat da, zera? Bai, korrupzio hori ba, buruz. Korrupzio kasua, bertzu bat, alsasuko gazte. Ah, gazte. Aferi bai, buruz. Bai, manifestazioak izan direla, gero... polizia, polizia. Bai, bueno. San Ferminetako boltsaketei buruz, poliziak e, zera badirela Euskal Herrian poliziko pura herriarri dela, Europako altu dena bai, bai, bai, da. Eh, barra bitara jo. Bai, oida, Zuen zat, galdera bat, adibes, amorua, amorru gehien apasten da musikaren bidez edo hitzen bidez? zuen musikan edo edo eh. bien edo bien lotura da amogu amogu geiena lotura izango da zezu jotzerak orduan e, Eh, hitzekin e, batzuaz eta musika laguntzen digu horrerik da hori bai, bai, bai. zuti azkenin talde e, ingleso bat ez baduzu zu inglesa solasten azken musika maten dizu energia hori ez da zu letra mm. bueno Igual erratu zu lagun bateri zen, ez da zen edo bai. ontan dobertzin. Mio zur, zuri amorru hori eta energia matin zuen musika. Bai. Ta, bueno, gure bai, kasuan bai, gure kasuan nola. Itzetatik edu da ere. Bi, bai, bai, bi kasuak. Bai, plus bada ez tala. Bai, bai, klaro. Ha, nire ez musikalak ere ustutzen eiz, eh? Claro, claro, energia dut. Bai, bai, bai. Mio letra, klaro, baietz, naman bai. Minuta bat, baino gutiago giltzen doan hitz batez, nainuke justu materiaren itzulino bat egin. Uh, botzarekin, lehenik, bauzu izkit pedalara bat, zerbait uh, eh, amplifikatzeko zuzenean? Ez, badut, erabiltzen dut inalambriko bat, jein, jein, jein, jein, jein, jein, jein, jein, bat, erabiltzen dut, inalambrikoa zebazkenin eh, kablikin ibiltzen nintzen handik egurat, eta, bueno, eta besterik ez. Gitarran, zer guzu? Eh, <laughs> bo, gitarra bat batzu, batzeria da, Nik baterian eh, zer berezirik ez? Hore, eh, ez da, ez da. Txaina bat edo la, Ah, txaina bai, nuske. Ah, bai, bai. bai, ja, hori da importante nahi. Gitarra bakarri galditzen zen, ez? <laughs> Zai berizte. Doble pedala, doble ah, nuske, txaina, krasak, ez zer berezirik ez. Eta, basuan? Ba, ni batut pedala uniz, baina damakin pedal bakarra ibiltzen dut. Zuina? Bos overdrive, orain goz. Baina aldatuko denborakin, eh? Ni beti geixu nago. Zazur <laughs> aldatu hori, hona da. Overdrive. Ez, aldatuko dut. Bueno, gitarrista ez dago mio ramarra dut erabiltzen dut, Fender, Telecaster, pastia MG batzukin, ta 51-50 bat. Ba, bai, ba bai. rumar, ez. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, jazta. Dilemio, jazta. Uh, azken alderak, bukatzeko bizkifite, nun entzutan ditugu zuen kantuak? Edo interneten ba, edo zenean edo... YouTubeen... Ta... YouTubeen badugu kanal bat baratzekil izerakoa. Bai, bai, baratzekil. Bai. Baratzekil. Zer, baratze baten etxai... dugu baratzatik. Ta gero gure bankan... Fe, eh, eh, gure Facebookan... Gure Facebookan... E, sartu ezkero, bada, bai. enlaze batzuk... Bai. Sartzeko gure bankan eta YouTubeko kanalera. Urrengo proiektuak zer dira diska eta diskaren ondutik bakizue gutxe gara bera? Do... Bai, konzertuak. Konzertuak. Ba, konzertuak. Ta bai, bai, bai. Gogoz, gogoz, gogoz. Eh. lehertzeko gogoz. Hor ez dugu dudik. Hor gabe eta... ez dugu dudik, konzertu. Ba, lehenengo konzerta ekainako gaita bian dugu. Bai. Erreko horriagan. Eh, Urrengoa gaita behatzean. Erratzeko bestetan. Erratzeko, bai. Ta momentzinako ere, bat goloto, bai. batzu gehiago loto, baina bo, joan bai, gara erten bai, pixkenaka. joan gara raten gure Facebooka, nola, baina bai gara zerbait jelotzen, bai. Sorpresa, bai, egon, sorpresa lo egonen da. Eta iru gehen izkan, zunga izango da ere, bandkampean edo... Bai, bai, bai, bai, bai. Ah, bai, eh, fizikoki izan orduko, goratuko dugu. Bai. Eta fizikoki nahi badugu, nun uh, eh, nore gira. Gure kontzertutan, bak ez ah. da zein, torri, <laughs> gozatu eta erosi. Bai, bai. ona. Bikai. <laughs> Mirezker zuei, vale, dama, alegetuen Iker Txomin eta Ramontxo, ah, bateria botza eta basua, Josu, miskar zuri ere. Elduden, hastean, eten dugu iso quiz bat, zango ditugu zekit zenbat gomita, bai isoren um, langileak, eta dugu, laguntzaileak, <laughs> Pagatuak ez gireno, ez gire langileak, <laughs> ez osoa. Laguntzaileak, da. <laughs> eta gure jatiko lankileak, hor bai, lankileak. Miskar zuai guziak torzegatik, miskar entzulei, eta elduden, haste arte. sure